الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Мы маджахеды войска Аллаха, Нас вдохновляет книга Аллаха, Сунна пророка, жажда джихада, Все это вместе вера в Аллаха. Сунна пророка, жажда джихада, Все это вместе вера в Аллаха. Сунна пророка, жажда джихада, Все это вместе вера в Аллаха. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر мы не боимся крови и смерти, мы не боимся встречи с неверным. Всю нашу жизнь посвятим мы Аллаху, Он направляет, Он вдохновляет. Всю нашу жизнь посвятим мы Аллаху, Он направляет, Он вдохновляет. Всю нашу жизнь посвятим мы Аллаху, Он направляет, Он вдохновляет. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. На поле боя мы как один все, и не страшны нам ружья неверных. Мы маджахеды с крепким иманом, Видно Аллаха мы уповаем. Мы маджахеды с крепким иманом, Видно Аллаха мы уповаем. Мы маджахеды с крепким иманом, Видно Аллаха мы уповаем. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Вера в Аллаха, сила ислама, битва с неверным, смысл джихада. Мы установим на всей планете волю Аллаха, власть шариата. Мы установим на всей планете волю Аллаха, власть шариата. Мы установим نفسك غنيت قولوا الله الله الشريعة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر